Auscultu cae ripetu. Porzio sestec tri. Mal secan Julion ni havis ciare. Ciu secan Auguston ni povas attendi. Vetero varias de iaro al iaro. La temperaturoi farigias pli altae mi povos tre ricolti ter pomoin. Cai ancao la cepoi iam crescis tre bone. Ia temas nur pri la giardena culturo cun quantoi mal grandai, set tamen gioigai. Ciu vine rimarcis la etain nuanzoin en lia prelego pri lingvai eraroi? Li forte accentis la rolon de lingvo en comunicado cun alilandanoi. Li devus resigni pritiai aludoi, char ili nur causas resistain reagoin. Li laudu pli ofte la bonan etoson, ce niai cunvenoi en nia clubeio. Mi ciam levigas tre frue matene, cae tre concentrite comenzas labori. Por plene vecigi, mi solvas enigmoin. in sudokoin, cae cruzvort enigmoin mi faras cutimain necessain laboroin. Cai tiam enshaltas labor computilon. Mi legas messagioin, cai serchas novajoin. Cai seque redactas iam son articoloin. La voce registrado de son articolo donatsas al mi la plei grandan plezuron. Ja estas tre bele paroli la lingvon. Por poste tut monde audigi la texton. Sur russa insulo okazis ter tremo. Gi causis tsunamon kun ondoi kvar metrai. Bon chance ne estis tre grandai damagioi. Necessas attenti pri pluai tertremoi. Mi tutte ne credas che tio ocasos. La chance por tio ne estas tre grandai. Sed certe utilas protectis in bone char estas probable che io nin trafos. Concretan dangeron mi nun ne ecconas. Mi tamen evitas renconti problemon. Mi estus in garda, por resti plus sana. La vivo ofertas tre belain eblezoin. La arta presento meritas applaudon. Gi estis el stara, lau formo cae stilo. La rava music interpreto tre placis. Audigis bonegae criticoi pritio. Ciutio signifas che ciui contentas. Nu, quelcae spectantoe signalis malplacion. Sed ciel niscias? La gustoi varias. Ni devas accepti aliaen sintenoin. Si havas amicon je granda distanzo. Li loggias tre norde, en Scandinavio li havas italan letter amicinon. Li vidos shim baldau ce Franza congresso. Post scriba contacto nun sequos reala. Li interparolis con sci jam per Skype. Cai tio por ambau jam estis tre bella la coroi varmigis, ec crescis la amo. Tre gravas por ili la lingua compreno. Chartio e bligas mal vastan rilaton. Sed mem compreneble pli gravas ancorau, che ili ec havu la corpan contacton ni estas felicei pritiai rilatoi. Ni volas la interpopolan comprenon. Pro tio ni lernas fervore la lingvon. Por povi paroli cun homoi tut monde.